إلى أمة الجريحة أهدي هذه الأبيات مع التحية أسود الحرب في الأفغان ثارت على الباغي أذاقته الندامة يقود لواء عزتهم هزبر إلى العز المكين إلى الكرامة يهاب لقاءه الشجعان ذعرا كطفل خائف يخشى صوت الحق في الأفغان ثارت على الباغي أذاقته الندامة يقول لواء في يزرون إلى العز المكين إلى الكرامة سبيب ترجمتي زبطني زبطني ostaje samo put vjernika. Ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravovjernih. Muzika došla istina, nestalo je laži. Sve će to propasti. Allah hoće, a neće biti ono što Ovo je naš menhež. I mi nema. Sad ćeš vidjet kako ajet mami piću. شجاع ما حنى للكفر هذا ألا يا شيخنا عذرا فإنا رضينا بالخضوع لنا علامة وراق المجد لم نركبه يوما وطيف الموت لم نعشق حمامة ويوم الجبن قد ملأت سمانا وليل الذل قد أرخى ظلاما ننظر في الوغى Lekcije koje zasigurno uvode mu'mina u džennet i lekcije koje a, onaj ko ne primijeni, jel da, ne nauči, <laughs> nego ima i nauči, ali onaj ko ne primijeni, zasigurno ga odvede od jauzu bila u džehennemsku vatru. Pa braćo moja i sestre, <clears throat> govorit ću vam malo uz Allahovu pomoć o posljedicama uh, toga kada čovjek od sebe ostvari teuhid. Znači, koje su posljedice ostvarivanja uh, upućivanja ibadeta samo Allahu te bareke od teala. Vjeričko srce ne može biti zdravo osim sa veličanjem Allaha azeveđel. Ono ne može biti stabilno i čvrsto u imanu osim šta osim ako ne ostvari tevhid. To jest, Allahovo te bareke o ta'ala jedinstvo. I koliko god čovjek bude iskreniji prema o ta'ala i potpunije i jače i čvršije ostvari vjeru u Allahovo te bareke o ta'ala jedinstvo i svjedočenje, jel da šehadet La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah da nema Boga osim Allaha Tebareke o ta'ala i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i poslanik. Toliko će, šta? Toliko će mu ovaj iskrenost i ova a, ostvarivanje Teuhida da će mu plod, šta? On će biti postojaniji u imanu, bit će čvršći i lahko će se odupirati šetanskim nagovaranjima. Njegov iman će tada biti šta? Čvrst i tvrd. E ovo je jedna od posljedica kada čovjek mu'min kod sebe ostvari teohid. Allah te bareke o ta'ala, braćo moja i sestre, je naredio svojim robovima, subhanallah, subhanallah, Allah te bareke o ta'ala je naredio nama da iskreno ostvarimo teohid, Allahu akbar. To je njegovo jedinstvo, tako? Naredio, kaže u jednom ajetu uzvišeni te bareke o ta'ala, kul inni umirtu an أعبد الله مخلصا له Kaže uzvišeni u prevodu značenja, kada, <clears throat> je da, govorimo o tome da je Allah tebar otala na naredio robovima da iskreno ostvari tauhid. Obrate pažnju, iskreno. Znači, šta je sa neiskrenošću? Uzvišeni naređuje, sad ćete vidjeti prevod ajeta, kul inni umirtu umir tuven e'abod Allahe muhli selnehu din. Kaže uzvišeni reci, meni se naređuje umir, od emrila, tako? Kaj, meni se naređuje da činim ibadet Allahu kako? muhajselnehu din iskreno mu ispovjedajući vjeru obratite pažu braće i sestre ovo nisu male stvari Allah naređuje iskreno pa nije ti ostavio da ti izabereš pa kako onda možeš sa neiskrenim putem na pravcima ostvarte uhid <laughs> kako? nemoguće pa zašto? pa nije ti ga a onaj koji ti je naredio te da mu iskreno ga ispovijediš, šta mislite, jel ti naredio i odredio pravac kojim treba da ideš? Ovdje nema posebno, jel da, nema odgovora drugog osim šta? Da, cijelokupan šarijat. Sa njim ćeš jedino, šta? Mohlisallahu din, sa njim ćeš iskreno dostići taj stepen da mu iskreno vjeru ispovijedaš. Sa čime? Sa objavom. Zato uzvišeni Tebara kao tala nije ono što nije naredio, sa, njim, sa tim dijelom ne može biti ni, ni iskreno. Kul inni umirtu an a'bud Allahe muhli sallahu din. Reci, meni se naređuje. <laughs> meni se naređuje, ne kako ja hoću. Naređuje. Kaže Allah te var, putala, reci Mohameda svojim robovima, mojim robovima, halalite, reci, meni se naređuje da ibadet činim samo Allahu. A kako? Muhli sallahu din. Iskreno. Iskreno ispovjedajući vjeru. Koju vjeru? El jome ekmeltu lekum dinekum, ve ekmeltu alejkum ni'ameti, ve reditu lekum l'islami dina. Ovu vjeru. Danas sam vjeru vašu savršio i blagodat. Prema vama potpunio. I zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Ovo je naređeno. Ovo je naređeno, braćo. Ovo nije nama ostavljeno da uzimamo u ovom vremenu, a u onom nećemo. Ne, ovo je naređeno. I da bi bilo iskreno, jedino može biti sa onim što je šta? Naređeno. Od strane koga? našeg gospodara Tebare Kvetala. Kaže Allah Tebare Kvetala, ila lillahi dinul khalis iskreno ispovjedanje vjeri, gledajte ovo, dug je Allah. Allah To znači, gledajte, kaže Allah Tebare Kvetala nam govori, obožavajte ga iskreno, čvrsto, čisto vjerno, jel da, ispovjedajući vjeru. Načelo Ovo je braća moja i sestre. Jedinstveno načelo na kome počivaju ko? Nebesa i zemlja. Ovo je načelo zbog čoga su šta stvoreni ljudi, džini ljudi. Ela lillahi dinul halis. Iskreno ispovjedanje vjere je dugo lahu. Na ovome počivaju nebesa i zemlja. Ovo je, zbog ovog, zbog ovog su načela stvoreni ljudi, džini. Allah te barake od tala kaže šta? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nisam stvorio džine ljude osim, osim da me obožavaju. A to znači kako? Samo da jedino meni i to iskreno ispovjedaju jer. Zamislite, kako se može i pomisliti da nas je Allah ostavio, da mu mi kroz neiskrene i neispravne poteze ispovjedamo vjer. www.paltal.com Soba Put فيرنيكا بكت أرض العراق المخلصين كذاك سماؤه ضجت أنينا وفاح المسك في الأجواء Ovo je, ajde da kažemo, jedni, da isko, koristimo jednu kriminalističku te, o, o, terminologiju riječi, ovo je gnusni zločin. Jel da? Ovo je zločin. Kaj? Uzvišeni kaže, naredio nam da njemu činimo i badet, i to iskreno naređeno, muhlesallahu din, ili tako? Zatim kaže, ilah lillahi dinul halis, iskreno ispovjedanje vjere, dug je Allah, onda kaže da je stvorio ljude džine samo da ga obožavaju. Kako? O pa samo da jedino meni kaže Allah i to iskreno ispovjedaju vjeru. Zdar nas je onda ostavio da mu iskreno ispovjedamo vjeru a da nam nije poslo na koji način to treba da uradimo. A ovo je vraćao jednostavno i za malo dijete, ono u bešici i njemu bi bilo to lahko objasniti. Ono bi ponavljalo Allahu akver, Allahu akver. Allah bi poslao meleke pa bi ono na svoj način shvatalo, jel da? Ovo je, braćo i sestre, univerzalni razlog zbog koga su stvoreni ko? Džennet i džehennem. Zbog ovog se vodi džihad na lavom putu. Nosi se zastave džihada zbog njega one koji ne vjeruju, stiže šta? Zlo! Koje zasluže kako? Po svojim dijelima. I zbog ovog, Allah pomaže svojim vjernicima. A? Zbog ovoga načela, ovo ta'ala, pomaže svojim vjernicima. Koje načela? Ela lillahi dinul halis. Iskreno, zbog iskrenog ispovjedanja vjeri ispunjavanja naredbe da se obožava i badeti upućuju samo Allahu Tebareke u Oteala i ispuniš misiju zbog čega si stvoren Allah će zbog toga što si uradio pomoći vjernike. Nakon svega ovoga je nama da se na nama obaveza da se potrudimo da u životu sprovedemo poruku Allahovog Tebareke u Oteala jedinstva i da iskreno Allahu ispovjedamo vjeru, pri čemu nećemo mu nikoga pripisivati ravnim, samo se Allahu mora bezpogovorno pokoravati, a pokornost njegovom poslaniku, sallallahu alaihi wa veselem, je samo jedan prateći dio pokornosti kome? Allahu te barak i vatala. Kaže uzvišeni, kuj ati Allahe var Rasul, fa in tavallahu fa inna Allahe la yuhibbul kafirin kako sam ovo namjerno naglasio la yuhibbul kafirin Allah zaista ne voli nevjernike Allahu akbar kako ćeš sebi približiti nekog koga Allah ne voli kako ćeš mu čestitati njegov batil a Allah kaže la yuhibbul kafirin Allah doista ne voli nevjernike a u početku ajta kaže uzvišeni kul atihu Allah pokoravajte se Allahu والرسول i poslaniku fa in tevallav ako oni glave okrenu fa inna Allahe la yuhibbul kafirin pa Allah zaista ne voli šta nevjernik ko je ovde uzvišeni kaže fa in tevallav ako glave okrenu od čega od ovoga što im je naređeno gledajte kule ati Allahe vati Rasul kul atihu Allah var rasul, pokoravajte se Allahu i poslaniku, var rasul je došlo i poslaniku, fe in tawallu a ako oni šta, te valli, ako oni okrenu glave, ako se okrenu od toga, ne zanimaju uopšte, ne, ne interesuje uopšte šta se dešava. Kaže uzvišeni, fe inna Allahe la yuhibbul kafirin, pa Allah zaista, ovakvi, <laughs> Allah zaista nevjenika ne voli. Braćo, kada vjernik ostvari tevhid, on od Allaha dobija vallahi svako dobro i na ovom, a i na onom svijetu. A to je veliko dobro. Zbog toga Allah tebareke wa ta'ala mu'minima objasnio kolika je korist u ostvarivanju tevhida. Ta primjena tevhida, braćo i sestre, primjena tevhida u životu čovjeka jeste uzrok brisanja griha. Uz to, uz to primjenu, tevhid predstavlja nešto najveličanstvenije sa čime se rob približava svome gospodaru te bareke od dana. Amin. gledajte ovo, kaže Allah tebara kao ta'ala alladine amanu valam jelbisu imanahum bizumin ulajke lahumul amnu vahum muhtadun kaže uzvišeni bit će sigurni samo oni koji vjeruju gledajte ovo alladine amanu valam jelbisu imanahum bizumin ulajke lahumul amnu vahum muhtadun bit će sigurni samo oni koji vjeruju i uh, to vjerovanje sa mnogoboštvom ne miješaju. Ulaike lahumul amnu wa hum muhtadu. Oni će, kaže, biti na pravom putu. Kada je ovaj ajte objavljen, on je, o, o, to je teško, teško je palo sahabima Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, pa oni mu kažu, Allaho poslaniće, ko to od nas nije prema sebi se griješio? Gledajte kako su oni prilazili kada dođe opomena. To je ko nije prema sebi nepravdu činio, Pa im on reče, ali i salatu wasalam, nije to ono što vi mislite. Nepravda koja se spominje u ovom ajetu jeste širk. Zar vam kaže, se srne, nisu poznate riječi jednoga dobrog Allahovog groba, nemoj širk činiti Allahu, jer širk je zaista velika nepravda. Ovaj ajet, braćo i sestre, u sebi nosi Allahovo tebare tala obećanje, a njegovo obećanje je šta? Istinito. to da će oni koji budu ostvarili teohid u svom životu i koji se budu klonili svih vidova širka biti sigurni i na ovom a i na onom svijetu što znači da će biti upućeni i na ovom a i na onom svijetu što kaže uzvišeni alladine amenu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بيتشي sigurni samo oni koji vjeruju, obratite pažnju i vjerovanje svoje ne miješaju sa mnogoboštvom, oni će biti na pravom putu. Šta nam to uzvišenje ovdje kaže? Prema tome, proporcionalno ostvarenju teuhida, iskrenosti prema Allahu Tebare, Kevotala i udaljenosti od svih vidova širka, javnog, tajnog, skrivenog, vjernik će osjetiti sigurnost i bit će upućen od strane Allaha Tebare, Kevotala. Zato je vjernik koji primijeni vjeru Allahovu jednoću u svome životu šta? Najsigurniji, najspokojniji insan na ovom svijetu. I najsigurniji gdje? Pa i na ovom svijetu. Zašto? Pa zato što mi kaže neće i brinuti najveći užas. Jel da? Najveći užas, nego će i šta? Već, e, nego će i meleki dočekati i reći Šta? Hada jeumukum ulevi kuntum tu adun. Evo, ovo je vaš dan obećan. Pa šta je ta posljedica ostvarivanja tevhida? Šta se onda desi kod ljudi da ih bude strah na sve moguće strane? Zbog čega? Strah ih za ovo, strah za ono, pa taj strah uh, pravdaju strahom u stvari za Allahovu vjeru. Gledajte ovo. Strah čovjeka za Allahovu vjeru pa da bi sačuvao Allahu vjeru, on bježi tamo što je apsolutno suprotno Allahu njegovu poslaniku, sallallahu viselem, i njegovoj vjeri. Pa šta to nam ovo ovaj reče? Je on siguran? <laughs> Nije siguran. Uzvišeni kaže, Alladine amenu, volem jel bi su imarihom bi zumin u lajke lehumun emnu, eh, wa hum muhtadun. Biće sigurni samo oni koji, koji vjeruju i vjerovanje svoje šta? Ne miješaju. Ni sa čim. S oni će biti na pravom putu. Pa zašto se onda ne osjeća sigurnost? Zašto se ne osjeća sigurnost? Zato što nema upute. Jer da ima upute, bila bi sigurnost prisutna. Kako? Eladine amenu, velem jel bi su imanehum. Biće sigurni samo oni koji vjeruju. Kako to onda ovi vjeruju koji su nesigurni? Ostavljam, braće i sestre, vama na razmišljanje. Zato je onaj ko primijeni Allahovu uh, vjeru u Allahovu tebara kretala jednoću u svome životu, jel da? Siguran, stabilan, pouzdan, čust, spokojan. Jel tako? To je nagrada koju Allah tebara kretala daje vjernicima. Kad? Kad se drugi ljudi boje na ovom svijetu i kada strah osjećaju, pravi vjernici se ne boje, oni su sigurni i spokojni. A tako je i, i na ovom svijetu kad se pojavi džehennem, Allahu se utječe od nje, i kad se vatra ukaže, svi će se ljudi bojati i biti u strahu osim الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون oni koji nisu miješali svoje vjerovanje ni sa čim pa su tu svoju sigurnost ponijeli sa sobom kao opredjeljenje jer su dobili pravi put i donijeli ga šta? na onaj svijet pa ih neće biti kada svi budu u strahu oni se neće neće bojati pa će samo tada vjernici biti sigurni i neće osjećati strah Allah te barek ta'ala kaže la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat ishtahat anfusuhum khalidun kaže uzvišeni zvuk njegov džehennema strašni i pusketanje vatre jela neće čuti i vječno će u onom što im budu duše željele uživati Allahu ekber, molim Allah da budemo ti. Braće i sestre, moramo dobro razumjeti i shvatiti iskrenost, iskrenost ispoljavanja i ispovjedanja vjere Allahu te bareke o ta'ala. Moramo se istinski potruditi da je primijenimo u životu ovu prelijepu i slatku vjeru. U ovom ajetu predsodnom je spomenut samo jedan dio vrijednosti iskrene primjene tevhida u životu mu'mina. A to je šta? Uputa uputa. Nisu sve ni upute, jel da, na istom nivou, to je jasno. Razlikuju se po stepenima, isto koji ljudi, po stepenima kako? Upućenosti. Allaho, Allaho i poslanici, ali imu selam, oni su uh, na, na, na najvišem stepenu upute, od Allaha Tebara Keutala. Oni su svojim životima bili najiskreniji prema njemu, subhanahu wa ta'ala. Oni su šta? Najtemeljitije ostvarili, primijenili vjeru Allahu, jednoću tauhid, Allah te bar tala kaže, ulajke lehumul amnu mehum muhtedun. Oni će biti sigurni, bit će napravan put. Zato, braći i sestre, ako ostvarimo iskrenost prema Allahu te barek evo tala, ako ostvarimo iskrenost prema Allahu azovađal, u svom govoru i dijelu i budemo se klonuli šir kao govor dijelu, od Allaha te barek evo tala ćemo imati veliko dobro. A to je da će biti oprošteni grijesi koji smo učinili prema Allahu te barek evo tala. Poslanik sallallahu alaihi sallam kaže, Allah te bareke wa ta'ala kaže, robe moj, robe moj, kada bi mi došao sa gresima kolika je cijela zemlja, to znači da se, e, da se njima može napuniti zemlja, a nikoga mi ne budeš smatrao ravnim, ne budeš mi činio širk, ja ću te dočekati sa isto toliko oprosta. Ibn Ređev kaže za ovaj hadith da on nema u sebi nikakvog, e, u lancu nema nikakve, nikakve slabosti. Onaj ko bude ostvario tebi u svom životu, to znači da je vjerovao u Allahu te barak i tala jednoću, nikoga mu nije smatrao ranim, bit će mu oprošteni grijesi na sudnjem danu. A zreći la ilaha ilala će biti u vidu kartice koja će, kada bude stavljena na jedan tas vage, na kome su dobra djela, na kome su dobra djela, nemojte ovo zaboraviti, jel da? Govorimo jezikom ehli sunata u ođemata i nadam se da nema potrebe posebno pojašnjavati nama jasno kad kažemo la ilaha ilala, šta to znači, jel da? da će ta dijela biti uzrok da taj e, tas dobri dijela pretegne tas loši dijela koja su tom pojedincu bila prepisana po, o, popisana a sve zbog vrijednosti i težine riječi kod Allaha te bareke otala međutim to će biti samo onima koji budu u te riječi nepokolebljivo vjerovali to će biti samo onima koji te riječi budu u životu sproveli živjeli i radili u skladu sa njima i koji se budu iskreno klonili svih vidova i oblika širka. Riječi La ilaha illallah one zrače ljepotom i svjetlošću, jel da? Izrazitije nego bilo šta drugo. Ove riječi savlađuju sve brige, strasti, dileme, zabludjela uvjerenja na ovom svijetu. Također, trag ovih riječi će biti vidljiv na ovom svijetu. Kad se sva ljudska dijela budu vagala na mizanu pravde i kada svim ljudima bude svođan račun. Allah te bareke u ta'ala svoju milost ukazuje vjernicima koji postignu iskrenost prema Allahu te bareke u ta'ala. Kako? Čuvajući ih od zla i razrata poroka na ovom svijetu. A pa Allah ljudima navodi primjer da bi pouku shvatili. Govoreći o Jusuf alaih selam, Allah te bar koji ta'ala kaže I tako bi da odvratimo, da odvratimo od njega izdajstvo i blud. Jer u istinu on bijaše naš iskreni rob. Gledajte ovo. To znači da Allah te bar koji ta'ala čuva zla i razvrata one ljude koji su iskreni prema njemu i koji mu i riječima i dijelima iskreno vjeru ispovjedaju i koji mu nikoga ravni ne smatraju. Ovog ajeta, na početku ovog ajeta je stojalo velikad hammet bih i ona je bila poželjela njega. To znači da je, da je e, od ovog velikodostojnika, namjesnika, ako hoćete, žena, stvarno htjela Jusufa. Je tako? Kaže Allah te bar kvitala, velikad hammet bih i hamne bih ha Pa kaže, i ona je bila poželjena njega, a i on bi nju poželio da od gospodara svoga nije upomenu gledao. Šta ovo znači? To znači da je on vidio opomenu Jusuf ali selam od gospodara svoga, a to je šta? Upravo ta njegova iskrenost i njegova vjera u Allahovu jednoću koje je imao u srcu i veličanje Allaha te bareke u teala koje ga je u kritičnom momentu šta izbavilo. Da nije bilo svega toga i on bi nju poželio, ali to nam je pokazalo kako zlo i razvrat diva i odvraćeni od od iskrena vjernika. I koliko smo samo puta čuli da su mnogi ljudi dolazili u takve situacije u šetanske posticaje. Ti ljudi su bili na samom rubu grijeha, ali se u zadnjim momentima Allahovo dobro prema njima ispriječilo i odvratilo ih od, od, svakog, od svakog zla. Pored ovoga, vrijednost vjerovanja u Allaha te bareke od tala, to je njegovu jednoću, je u tome što Allah te bareke od tala, kada se na neki narod spusti kazna ili zadesi kakva nesreća i katastrofa, spašava one koji mu šta iskreno vjeru ispovjedaju i koji ostvari teuhid kroz svoje riječi i dijela. Allah te bareke od tala kaže, وَمَا تَمُودَ وَدَيْنَاهُمْ Kaže, i se mudu smo napravi put ukazivali, međutim, njima je bila milija slijepilo od pravog puta, zato je stigla sramna kazna udarac munje prema onome kako su šta zasložili. A one koji su vjerovali i Allaha se bojali, mi smo, mi smo spasili, kaže Allah te bareke. Kad god narod zadesi kakva nesreća, bivaju spašeni oni koji koji iskreno Allahu te bareke o ispovjedaju vjeru i koji ostvare tevhid u govoru, u govoru i u djelu ako i njih eventualno zadeci nešto od nesreće na ovom svijetu, oni će sigurno biti spašeni na onom svijetu kada svi drugi budu, budu, budu kažnjavani. Zato, braćo i sestre, trebamo se truditi uz Allahovu Tebara Kretala pomoć da spoznamo i da konstantno izučavamo Teohid, da ga primjenjujemo u svom životu i vrijednosti njegove, moramo imati na umu činjenicu da Allah Tebara Kretala pomoć neće nikome širk oprostiti. Da Allah te barek je ovo ta'ala, neće sigurno širk oprostiti. Allah te barek je tala prihvata samo iskreno ispoljavanje i prakticiranje vjeri u njegovu teuhid. Obratite pažu, dobro, ovo je naređeno. Iskreno ispoljavanje i prakticiranje vjeri u njegovu jednoću, iako ne oprašta širk, to znači da će ona eh, da će kazna onima koji širk budu činili biti šta? veoma, veoma, veoma žestoka, a to je džehennemska, džehennemska vatra u kojoj će vječno ostati. Zato niko od nas nemo, ne treba da kaže, jer znanje o Tauhidu je daista veličanstveno, braćo i sestre. Pogledajte, kad e, čovjeku postane jasno da je Allah, Allaho te bar kutala pravo nad nama, da samo njega obožavamo, i to iskreno, i da je cijena toga Tauhida jako, jako visoka, kazna za širk izuzetno teška i opasna. Osjeti se šta? osjeti se ozbiljna potreba da se vjera u Allahovu tebare kao tala jer noću izučava i proučava. Pored toga, postoji stala opasnost da čovjek izboja, e, i bojazan i bojazan jela, i, i opasnost da čovjek ne upadne, ne upadne u širk. I teuhid se ne može uspostaviti bez znanja i poznavanja vjere Allaha tebare kao tala i ihlas iskrenost pri ispovjedanju vjere sve se ovo mora učiti, poznavati, primjenjivati, jer ako je Allah te barek evo tala poslaniku sallallahu alaihi sallam naredio da znaš šta je tevhid, onda je pogotovo to šta nama naređeno. Mi smo mnogo manje upućeni u to znanje nego ko? Poslanik sallallahu alejhi ve sallam. Gledaj šta Allah te barek evo tala kaže u Kur'anu: "Fa'lam ennehu la ilaha illa Allah." Znaj, nema Boga osim Allaha. I znanje tevhidu je, braći i sestre, zaista, pojveličanstveno, zato niko od nas nemoj E, ne treba da kaže, shvatio sam šta je tevhid i znam koje su njegove vrste, a da to šta povremeno ne ponavlja i ne obnavlja uz Allahovu pomoć. Znači, neka niko od nas ne kaže, shvatio sam i znam koje su vrste i staje, nego konstantno se to ponavlja i obnavlja i svako od nas bi se stalno trebao upoznavati sa onima, iščitavati dijela učenja kahle sunnata vol džemata o tevhidu, jer ovo nije samo učenje radi učenja, ovo je naša obaveza prema Allahu te bareke, Tebareke o ta'ala, iz tog ponavljanja, izučavanja tevhida, srca vjernika žive, jel da, zažive, liječe se e, time, ispunjava šobo e, prije svega prema svome gospodaru i na taj način ćemo poznati i ono je šta? Što je u suprotnosti sa tevhidom, a to je širk. I što ga bolje upoznamo, sve ćemo se efikasnije, efikasnije i bolje čuvati. Molim Allah te bareke o tala da nas sačuvamo svakog zla, da nas sačuva širka, da nas uputi na njegovu vjeru te Tebare Kevotala, da nam podari ovu ljepotu Islama i ovu o, e, ljepotu posljedice ostvarivanja Tevhida uz njegovu pomoć, da spokojno i mirno živimo na ovom svijetu. Kad kaže mirno, ne misli mirno da nas niko ne dira. To je, to ovo, ovo prekrižite slobodno, nego mi na u smislu da je tevhid u tvojim prsima, da obožavaš samo Allaha u Kevotala, ispovjedaš samo njemu vjeru i onda ti Allah Tebare Kevotala dadne smirenost, pomogne te i na ovome, a i na onome, a i na onom svijetu. Molim Allaha da budemo ti, molim Allaha u Kevotala da naša srca učvrsti, molim Allaha u Kevotala da naša srca učvrsti na put uzizanja njegove reči, molim Allaha u Kevotala da nam podari ovaj tevhid, da zaista živimo u blagodati imana, islama i prelijepe, prelijepe ove, ove naše vjere, jel da? I danas sam u Sarajevo, braći, govorio ovaj, da mi, da, e, evo i jedna od posljedica ostvarivanja ovog tevida jeste, braćo moja, da mi navikavamo se na iskušenja, jel da? Pa kako bi ga ostvarili kad ne bi bilo iskušenja, jel tako? kako bi e, dobar vjernik bio čust i jak kada ne bi jel da, sa jedne strane udarlo, sa ove strane zaprijetilo, ono, ono, i ti to sve grabiš, prolaziš kroz te živice, kroz to trnje, kao čovjek kada izađe, prođe kroz trnje i jevo ga odjednom. Ili u vodi si plivaš u moru i onda izranjaš vode punim prsima, jel da, tako je naša ova prelepa vjera. I hvala Allahu te barake, o tala, džezakvar, Hvala Allahu da, da zaista, hvala Allahu na iskušenjima. Hvala Allahu na iskušenjima i hvala Allahu na iskušenjima. Wallahi, wallahi da nije iskušenja, Allah najbolje zna kako bi se mi oslanjali na svoga gospodara, kako bi njega molili kad nam bude teško. Kako ćeš ga zamoliti kad te ono stisne, jel da sa svih strana ostaneš sam, a znaš imaš gospodara koji može sve, <laughs> pa šta će ti, ko ne može ti niko ništa, jel da. Molim Allah da nam podari slast i ibadeta samo njemu, obožavanja samo njemu, te bareke, utala. Molim Allah da od nas učinimo vehide, molim Allah da uputi ovaj narod i molim Allah te bareke, utala da nas poštedi iskušenja koja nismo u stanju podnijeti na ovom, a i na onom, a i na onom svijetu. Toliko od mene, draga moja braća i sestre, Allah vam dao svaki hajr, molim Allah da vas obilno nagradi za vaš trud što ste čekali. Molim Allah te bareke, utala da a, da nas sastavi sa poslanicima, šehidima i sa iskrenim u džennetu Firdeus.